melissurgos eis melissurgut tis eis el apontos tote meli kai ta keria HUFEILETO. hode e panel ETHEESATO e peide tas cupselas heiste e tautas DIEREUNON. haide melisai e panel thusai apotes nomes Hos catelabon auton, paius aitois centrois, ta pandeina dietithesan. Cacainus efe pros autas, O cacistas doia, humeis ton men klepsan ta humon ta keria athoion afecate, eme de ton epimelumenon humon deinos tuptete hutos enioi ton anthropon diagnoian tus ex rus me fulatomenoi tus filus hos epibulus apo